ishara za Mwenyezi Mungu na akajitenga nazo tutawalipa wanaojitenga na ishara zetu adhabu kali kabisa kwa sababu ya kujitenga kwao hal yanzuruna illa anta ta'tiyahumul malaikatu aw ya ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون muntadhirun wanangoja jingine ila wawafikie malaika au awafikie Mola wako mlezi au zifike baadhi ya ishara za Mola wako mlezi siku zitakapofika baadhi ya ishara za Mola wako mlezi waamini hapo hakutomfaa mtu kitu ikiwa hakuwa ameamini kabla yake au amefanya kheri katika imani yake sema ngojeni nasi pia tunangoja In إِنَّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم bima kanu yafalun, hakika walioigawa dini yao na wakawa makundi makundi, una uhusiano nao wote. Bila shaka shauri yao iko kwa Mwenyezi Mungu, kisha atawaambia yale waliokuwa wakiyatenda. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha ومن جاء bisayiati فلا yujza illa مثلها وهم لا la yuzlamun, afanyaye wema atalipwa mfano wake mara kumi na afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa nao tu na wao hawatadhulumiwa. Qul أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين Sema, kwa hakika mimi Mola wangu mlezi ameniongoa kwenye njia iliyonyoka, dini iliyo sawa kabisa, ambayo ndiyo mila ya Ibrahim aliyekuwa mwongofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Sema, hakika sala yangu na ibada zangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Hana mshirika wake na hayo ndiyo niliyoamrishwa na mimi ni wa kwanza wa Waislamu. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Sema, je, nitafute Mola mlezi asiyekuwa Mwenyezi Mungu na hali yeye ndiye Mola mlezi wa kila kitu na kila nafsi haichumii ila nafsi yake na habebi mwenye kubeba mzigo wa mwenziwe kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi naye atakuambieni mliokuwa mkikhitalifiana وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور na ndiye aliyekufanyeni makhalifa wa duniani na amewanyanyua baadhi yenu juu ya wengine daraja kubwa kubwa ili ya kujaribuni kwa hayo aliyokupeni hakika Mola mlezi wako ni mwepesi wa kuadhibu na hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar La Na hii Qur'ani ni kitabu kilichobarikiwa. Tulichokiteremsha chenye kukusanya khairi za Mwenyezi Mungu na manufaa ya dini na dunia. Basi kifuateni na ogopeni msende kinyume chake ili Mola wenu mlezi apate kukurehemuni. Tumeiteremsha hii Qur'ani ili msipate kutoa udhuru kwa uasi wenu mkasema wahi haukuteremka ila kwa mataifa mawili tu ya kabla yetu. Nao ni watu wa Taurati na watu wa injili. Na sisi hatuna elimu kabisa ya kusoma vitabu vyao na kufahamu uongozi uliomo humo. Na sisi tumeiteremsha Qur'ani ili wasiseme pia, lau kuwa sisi tumeteremshiwa ufunuo kama walivyoteremshiwa wao, tungeliwashinda kwa uongofu. Na hali yetu ingalikuwa bora zaidi, kwa sababu ya akili zetu ni pana zaidi na sisi tumetengenea vizuri. Baada ya hii leo hamna hoja ya kuasi kwenu, wala hapana udhuru wa kauli yenu hii, kwani Qur'an imekujieni kutoka kwa Mola mlezi wenu, nayo ni alama iliyo wazi ya ukweli wa Muhammad. Inabainisha yote mnayoyahitajia katika dini yenu na dunia yenu. Inakuongoeni kwenye njia iliyo sawa na rehma kwenu kuifuata. Na hapana mwenye kudhulumu zaidi kuliko huyo anaizikanusha ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha katika vitabu vyake na ishara zake alizoziumba katika ulimwengu naye akazipuuza na asiziamini na wala asizitende na sisi tutawaadhibu hao wanaozikataa ishara zetu wala hawazingatia adhabu yenye mwisho wa uchungu kwa sababu ya kukataa kwao na kuacha kuzingatia kwao Hoja imekwisha simama ya kuwa kuamini ni wajibu. Na watu hawa hawakuamini. Basi wangengojea nini ndio waamini? Je, wanangojea wawajie malaika wawe ni mitume badala ya kuwa wanadamu? Au wawe ni mashahidi kushuhudia ukweli wako? Au waje mwenyewe Mola wako mlezi wammone au washuhudie ukweli wako? Au zije baadhi ya alama za Mola wako mlezi zishuhudie ukweli wako? Na pindi zikija hizo alama za Mola wako mlezi za kuwapelekea kuamini, basi imani yao haitowafaa kitu. Kwani hiyo itakuwa ni imani ya kahari hawana hila. Na sasa tena haimfalii mwenye kuwasi toba yake na utiifu wake. Kiwango cha kufanya wajibu kimekwisha pita. Waambie hawa wanaokataa na kukanusha, ngojeni moja ya mambo hayo matatu. Nanyi endeleni katika kukanusha kwenu nasi pia tunangoja hukumu ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Hakika walioigawanya dini moja ya haki kwa itikadi za uongo na sharia za upotovu na wakawa kwa sababu hiyo makundi mbalimbali mbali, unawadhania ni wamoja kumbe nyoyo zao zimehtalifiana. Wewe huna jukumu kwa kufarikiana kwao na waasi wao wala wewe huwezi kuwahidi. Wewe hulazimiki ila kufikisha ujumbe na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kumiliki mambo yao kwa kuwaongoa na kuwalipa. Kisha awatajie siku ya kiyama yale waliokuwa wakiyafanya duniani na awalipe kwayo. Mwenye kutenda mema atalipwa thawabu zake mpaka mara kumi kwa kufadhiliwa na kukirimiwa. Na mwenye kutenda ovu hatoadhibiwa ila kwa kadri ya maasi yake tu. Kwa uadilifu wake Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hapo hapana dhulma kwa kumpunguzia mtu thawabu wala kumzidishia adhabu. Sema ewe nabii kwa kubainisha dini ya haki unayofuata. Hakika Mola wangu ameniongoza na ameniwafikisha kuishika njia iliyonyoka, yenye kufika ukomo wa kukamilika na kunyoka. Na dini hii ndiyo aliyofuata Ibrahim akaacha itikadi zote potovu. Na Ibrahim hakuwa akimwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wanavyodai washirikina. Sema, hakika sala yangu na ibada zangu na niyafanyayo katika hali ya uhai wangu nayo ni utiifu na imani na vitendo vyema ninavyokufa navyo. Vyote hivyo nimevisafia kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu aliyeumba vitu vyote na kwa hivyo akastahiki kuabudiwa yeye peke yake na kutiiwa yeye peke yake. Hana mshirika katika kuumba wala katika kustahiki kuabudiwa. Na yeyeye Mola mlezi wangu ameniamrisha kwa hayo nimfanyie ikhlasi, yani usafi wa nia katika tauhidi, yani kutakasisha upweke wake na vitendo. Na mimi ni wa kwanza wa kumnyenyekea, kumfuata na mkamilifu wao wa utiifu na kusilimu. Sema ewe Muhammad, kuwakatalia washirikina wito wao kwako wakubalie ushirikina wao. Ni mtafute wa kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu na hali yeye ndiye muumba wa kila kitu na waambie kuwakatalia kuwa wao hawawezi kukubebea makosa yako ikiwa utawakubalia. Hapana nafsi inayotenda kitu ila itapata malipo yake wenyewe peke yake. Hachukui mtu dhambi za mwenziwe. Kisha mtafufuliwa kwa Mola mlezi wenu baada ya mauti. Naye atakupeni habari ya hayo mliokhitalifiana kwayo duniani katika mambo ya itikadi na atakulipeni kwayo. Basi vipi ni muasi Mwenyezi Mungu kwa kutegemea ahadi yenu ya uongo? Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyeni makhalifa waliochukua pahala pa kaumu zilizotangulia katika kuamirisha ulimwengu. Naye amewanyanyua baadhi yenu kuliko wengine kwa daraja nyingi katika mambo yanayoonekana na yasiyoonekana kwa vile kukupeni njia za kuyafikilia ili apate kukujaribuni kukufanyieni mtihani katika hizo neema alizokupeni vipi mtazishukuru na katika sharia alizokupeni mtazitumia vipi hakika Mola wenu mlezi ni mwepesi wa kuadhibu wahalifu kwani hakika adhabu yake itakuja tu bila shaka na kila lijalo lipo karibu na yeye ni mwenye maghfira makubwa kwa makosa ya wenye kutubu na wakatengenea na mkunjufu wa rehema kwao.